Odnosno večeras ćemo, inšallahu ta'ala, progovoriti nekoliko riječi o ovom našem islamskom brastvu. Koliko smo svjesni njega, koliko nastojimo da ga očuvamo, da li smo mi to stekli svojim rukama, ili je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, a svaka blagodat koja dolazi, dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa zbog toga takvu blagodati ili takve blagodati treba i čuvati. Dakle, jesmo li mi ovo u čemu se nalazimo, ova naša veza koja postoji, naše potpomaganje, jeli, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da li smo mi to stekli svojim rukama ili nam je to Allah subhanahu wa ta'ala dao kao svoju blagodat? Pa ćemo ako Bog da večeras jeli progovoriti nešto o tome, kroz dakle sljedeće tačke kako biste imali ako Bog da ovu temu otprilike zaokruženu na jednom mjestu, dakle značenje bratstva i njegove vrste, vrste bratstva, kako nas naša vjera, islamski šerijat, postiče na očuvanje, jačanje, izgradnju islamskog bratstva, koji su to plodovi islamskog bratstva, jesmo li ih doživjeli, jesmo li ih svjesni, ako nismo, kako dakle, šta da radimo da bismo doživjeli te plodove islamskog bratstva? Odlike brata u islamu, to jest s kakvim ljudima se trebamo družiti, s kakvim ljudima trebamo jačati ovu vezu, sredstva koja nam pomažu u izgradnji, očuvanju, jačanju našeg islamskog bratstva i ono možda ponajbitnije za nas prava i obaveze. Prava koja imamo jedni kod drugi, odnosno obaveze, ono što smo dužni jedni prema drugima. Jeli? da bi to islamsko bratstvo bilo dakle onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas jeli traži. Pa dakle u arapskom jeziku pod bratstvom jeli prvenstveno se misli na onoga koji zajedno dakle s vama potiče od iste majke ili istog babe. Dakle to je kada je riječ o bližoj rodbini. Dakle vaš brat jeste onaj koji potiče od iste majke ili od istog babe. I u, arapskom jeziku također jeli, postoji, e, ovaj termin se koristi, dakle, bratstvo, brat, za dalju rodbinu. Pa ćemo naći brojne kuranske ajete kada se opisuju poslanici iz kojih naroda su poticali, odnosno kojim narodu, narodu su jeli upućeni, poslani, spominje se dakle i mi smo poslali tom i tom narodu njihovog brata Tom i tom narodu njihovog brata. Jeli pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَ A Adu, narodu Ad, poslali smo njihovog brata Huda, odnosno jednog od njih. Dakle, prije svega u arapskom jeziku, dakle, pod bratom se misli onaj koji potiče, koji zajedno s vama potiče od iste majke ili istog babe, ili, dakle, onaj koji je vaš zemljak. Dok, dakle, u šarijatu pridodaje se još ovo treće, jeli, značenje, a to je brat, dakle, po vjeri. brat, dakle, u islamu povjeri I nema sumnje, svi smo svjedoci, da ljudi, ako ne i svi, ne vole usamljenost, ne vole izdvajanje, žele da žive u zajednici, žele da se druže ili s drugim ljudima. Pa stoga islam dolazi da ispuni tu potrebu ljudi. Pa postiče, naša vjera Islam postiče na sve ono što dakle jača tu međusobnu vezu jeli, među ljudima. Jača dakle njihovo jedinstvo, jača zajednicu jeli, ljudi dok udaljava, upozorava, ukazuje na sve ono što kida dakle tu zajednicu upozorava li, na razjedinjenje i neslogu. I pogledamo li Selef, naše ispravne prethodnike, počevši od ashaba, vidjet ćemo da su oni posticali na uspostavljanje, dakle zajednice uspostavljanje džemata, traženje jeli, prijatelja i sl. Pa tako Omer, radijallahu telan, poznat vam je, dobro, Omer, drugi halifa nakon Allahovog poslanika, i salatu slam, rekao je čovjeku nakon Islama, nakon vjere Islama, dakle muslimanu, nije dato veće dobro od dobrog brata čovjeku kojem je dat islam, dakle koji je postao musliman, nije mu date veće dobro, nije mu data veća blagodat od dobrog brata, pa kada neko od vas doživi, osjeti ljubav od neke osobe, odnosno brata, neka ga se dobro drži, neka se dobro pridržava njega. Alija, radijallahu talan, koji je bio četvrti halifa, kaže džemat s problemima, zajednica s problemima, džemat ljudi s problemima bolji je od čovjeka pojedinca koji nema problema. Bolje dakle nalaziti se u skupini, u zajednici koja ima problema, jeli krene pa stane, krene pa stane, nego se izdvojiti i misliti dakle da si ti potpun, da si bez grešaka. Također je rečeno od Selefa, najnesposobniji čovjek jeste onaj koji zapostavi traženje prijatelja. Onaj koji ne traži prijatelja, on je nesposoban. Međutim, ima neko koji je nesposobniji od njega. A to je onaj koji je imao prijatelja pa dozvolio sebi da ga izgubi. Onaj koji je imao prijatelje, imao brata pa dozvolio dakle sebi da ga izgubi. Nije dakle vodio računa onim pravama i obavezama koji moraju jedni prema drugima ispunjavati. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, rekao je ništa na dunjalu ko ne vrijedi izuzev droga, susreta s braćom, noćnog namaza uz učenje Kur'ana i kuća u kojoj se slavi veliča spominje Allah Đalla A prije svih njih prije svih i Omera i Alije i Malika ibn Dinara i drugog selefa, rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, el mu'minu je'lefu wa ju'lafu, wa la khaira fi men la je'lefu wa la wa hajru nas fauhum lin nas. Mu'min, vjernik, jeste onaj koji prijateljuje s drugima i dozvoljava da drugi prijateljuju s njim. Dakle, on sebi traži prijatelje i dozvoljava da drugi jeli, nađu u njemu prijatelja. Nema nikakvog dobra, kaže Allahu poslanik alihi salacom, u onome koji ne traži sebi prijatelja, niti dozvoljava da drugi uzmu njega za prijatelja, dok je najbolji, dakle, onaj od ljudi koji je najkorisniji drugim ljudima. I je Albani, rahimahullahu ta'ala, ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim. Kako nas naša vjera, šarijat, postiče na očuvanje, dakle, ove veze koja postoji među nama, ako Bog da kako nas postiče da jačamo ovu vezu, da je dakle još više izgrađujemo. Pa prije svega, Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas na ovu svoju blagodat. Pa kaže, niste vi to stekli svojim rukama, već je to blagodat od mene. Indirektno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hučurat, vama dobro poznat, taj često se spomnije na mimberima ili na hudbama, innemal mu'minune ihvatun. Doista su samo vjernici braća. Pogledajte, doista su vjernici braća. Nije rečeno doista bi vjernici trebali biti braća, nego doista su vjernici braća. Jesi li ušao u iman, jesi li postao vjernik, musliman, prihvatio se ove vjere, automatski dakle braci sa drugim muslimanima. Automatski imaš prava kod drugih muslimana, također dakle imaš obaveze prema njima. Ne što bi to ti htio ili ne htio, hoćeš s ovim prijateljovati ili nećeš, hoćeš nekoga mrziti ili nećeš, ha? Dakle, obaveza ti je, čim si ušao u islam, dakle imaš određena prava i određene obaveze prema drugim ljudima. Jeli? Pa također Allah subhanahu wa ta'ala kaže dakle, da je ovo njegova posebna blagodat. Pa spominje kada govori o ashabima, a dakle govori o svima. Indirektno, dakle, ovom umetu Muhammeda alihi salatu sam, kada spominje kakvi smo bili prije, odnosno kakvi su oni bili prije, a i mi smo se nalazili u takvim sličnim situacijama, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fe asbahtum bi ni'metihi pa ste vi njegovom blagodati postali braća. Allahom blagodat. Niste vi to stekli svojim rukama, niste dinarom i dirhamom uvezali se i postali ovako složni, ovako jedinstveni, da, da ćete žrtvovati sve jedni za druge, već je to Allahova blagodat. Allah subhanahu wa ta'ala je podario tu blagodat vama. Pa svaku Allahovu blagodat je li treba čuvati i biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj. Također Allah subhanahu wa ta'ala postiče nas nakon što nam govori da smo obavezni ovo imati jedni prema drugima i da je to njegova blagodat i da trebamo čuvati, dakle, tu njegovu blagodat govori nam o velikim koristima, plodovima koje, ako Bog da, jeli, uživamo i koje dobivamo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se spominje, dakle, u hadisu Ebu radi radijallahu ta'ala, da je ova naša veza, ovo naše bratstvo, jeli, volimo se radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan je od razloga da je Allah subhanahu wa ta'ala tebe zavoli put, jednostavan. Želiš da Allah subhanahu wa ta'ala tebe zavoli, voli ti svoga brata radi Allaha subhanahu wa ta'ala. pa se prenosi u hadisu Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala. Vjerovatno ste čuli taj hadis, često se spominje. Da je jedan od ljudi krenuo u susjedno selo, u susjedno mjesto, da posjeti svoga brata. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, zna njegovu namjeru, zna kud je nakanio, kud je krenuo, poslao je meleka u ljudskom liku Allah subhanahu wa ta'ala je li dozvoljava melekima da se pretvaraju u ljudske likove, je li pa je poslao meleka u ljudskom liku i poslao ga na put, dakle kojim ovaj treba da prođe. Pa je melek došao i iščekivao kada će ovaj da naiđe. Kada je naišao, zaustavio ga i pitao kuda si krenuo. Pa kaže krenuo sam da posjetim svoga brata u susjednom selu. Imaš li neku potrebu kod njega? Pita ga melek ne. Želim da ga posjetim samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ga melek obavještao o ovoj velikoj nagradi, o ovoj velikoj jeli, koristi. Doista sam ja Allahu i zaslanik. Allah me je poslao da te obavijestim da zbog toga što ti njega voliš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, posjećuješ ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah tebe voli. A mislim da vjernik i vjernica ne žude ni za čim više osim za tim da ih Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Kad im Allah zavoli onda sve će ih ako Bog da zavoliti. Meleki, Jeli, zatim vjernici na Dunjalku. Pa u drugim brojnim hadisima jeli, se spominje da oni koji se posjećuju, oni koji se vole, oni koji se potpomažu, oni koji se obilaze, da je njima, Allah subhanahu wa ta'ala kaže i svoje dobrote i svoje plemenitosti i svoje milosti, njima je njegova ljubav obavezna. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, pa u hadisi kući, poznato je, hadis kući, dakle ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori, nije od Kur'ana, već je dakle od hadisa, hadisa kucija. Pa brojne, dakle, verzije rivajeti postoji, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle u hadisi kuciju, حقت محبتي على المتحابين وظلهم في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلي moja ljubav je obavezna onima koji se vole radi mene. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Nije rekao tamo neki. Allah džalal naš gospodar, stvoritelj. Kaže, moja ljubav je obavezna onima koji se budu voljeli radi mene. I doista ću ja njih postaviti u svoj hlad, odnosno hlad Arša sutra na sudnjem danu kada ne bude nikakvog drugog hlada. A poznato mi je kada nastupi sudnji dan, kada se bude iščekivao obračun, li spominje se u šerijatskim tekstovima da će taj dan trajati 50.000 godina. Da će se sunce spustiti vrlo blizu ljudskih glava. Da će se iščekivati jel, kada će više odpočeti jeli, obračun. Pa će dakle ljudi krenuti od Adema, salam, od Nuha, obilazit će sve jednog poslanika da se zauzimaju samo da krene obračun. Nije više bitno ko će kako završiti na tom obračunu. Samo da se krene 50.000 godina pod tako vrlo blizu spuštenim suncem, Ljudi se znoje zavisno od svojih grijeha, nekome će biti znoj do članaka, nekome do koljena, nekome do pasa, neko, će se jeli, gušiti u znoju, odnosno svojim grijesima. I samo da već počne. Ha, međutim, tamo ima jedna tajfa, jedna skupina koja se nalazi u hladu arša. Oni uopšte ne osjećaju dakle tu vrućinu. Ha, jedna od tih skupina jesu oni koji se voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I pored toga što se nalaze u tom hladu, uživaju Allahu ljubav. Dakle, dobili su Allahu ljubav ono što je jeli najbitnije. Pa u drugoj verziji, u drugom rivajetu, jeli ovog hadisa spominje se da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala huqqat mahabbati lil mutahabina fije wa huqqat muhabbati lil mutavasiline fije wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fije wa huqqat muhabbati lil mutazavirina fije wa huqqat mahabbati lil mutabadilina fije moja ljubav je obazna pazite kod svake rečenice kod svakog primjera Allah subhanahu wa ta'ala dakle govori svoje dobrote, moja ljubav je obavezna, moja ljubav je obavezna, moja ljubav je obavezna. Moja ljubav je obavezna onima koji se vole radi mene. Moja ljubav je obavezna oni, onima koji uspostavljaju veze, održavaju veze jedni jeli, e, s drugima. Moja ljubav je obavezna onima koji se savjetuju radi mene. Moja ljubav je obavezna onima koji se posjećuju, obilaze radi mene. Moja ljubav je obavezna onima koji se potpomažu radi mene. I prethodni ovaj hadiš je Halbani Rahimahullah talo cijenio vjerodostojnim. Također, u trećoj verziji stoji Vlađebet mehabbeti ilil mutahabine fije. Obavezna je dakle moja ljubav onima koji se budu voljeli radi mene. mu te džali sine fije koji budu sjedili radi mene, okupljali se radi mene. Pomolim pa Allaha dželle džalu da i ovo bude ako Bog da radi njega i da bude jedan od puteva jeli, za dobijevanje ove njegove jeli, ljubavi. Volmu te badiline fije, mu te zavirine fije. Onima koji se budu potpomagali radi mene i onima koji se budu obilazili radi mene. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ovo islamsko brastvo. Budemo li vodili računa o našim pravima i obavezama jednih kod drugih, zasigurno je učinio najčvršćom imanskom, vjerom, e, imanskom vezom koja neće pući. Budemo li se držali tih prava i obaveza, to će također da bude put do jačanja naše vjere potpomagat ćemo se, savjetovat ćemo se, obilazeći se i slično. Pa Allah, Allahu poslanika alihi sallam kaže u vjerodoslovnom hadisu kako ocjenjuje še, šeh Albani inne autaka urel islami an tuhibbe fillah wa Doista najčvršća veza islama jeste da voliš radi Allaha i da mrziš, mrziš radi Allaha. I brojni drugi verzije ali postoje. Zatim, pogledajte drago moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu učinit ćete na stepenu onoga koga budeš volio radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Makar i ne dostigao ga sa dijelima. Budeš li iskreno volio Allahovog poslanika, alihi salatu sam, pokušavao koliko god si u mogućnosti da slijediš njegov sunnet, ako Bog da sutra će biti u njegovom društvu. Makar i promaklo te mnogo šta od sunneta, ali se trudio koliko si mogao. Ha, pa poznat vam je dobro hadis da je jedan došao od ashaba i rekao, Allahu poslaniče, ne mogu nikako da se smijenim. Dođem kod tebe, budem, slušam te, jeli pomno pratim, odem kući, ne mogu nikako da boravim kod kuće, moram da se vratim, da opet sjedim kod tebe. Pa kad odem kući, sjetim se, dakle, onog detalja, onog momenta kada se moramo rastaviti, kada ćeš umrijeti, kada ću umrijeti pa ćeš ući u džennet. Možda ja neću ući u džennet. Ili ako uđem u džennet, ti ćeš biti na najvisočijim prijedjelima, a ja ću biti negdje tamo. Jeli, pa kaže Allahov poslanika, alihi salacom, ti ćeš biti s onim koga voliš. Allahu akbar. Ti ćeš biti s onim koga voliš. Ako je baš doista i tvoja, brate, takva ljubav, sestro, tvoja ljubav takva, da se žrtvuješ za Allahovu vjeru, da se žrtvuješ za sunnet Allahovog poslanika, i koliko si u mogućnosti, ali shodno svojim mogućnostima, dakle, to će biti jasan dokaz tvoje ljubavi prema Allahom poslaniku i ako Bog da sutra nadat se da nas Allah subhanahu wa sastavi u njegovom društvu. Pa su prisutni ashabi upitali Allahu poslanicu, to samo za njega? On sad došao i tako, ne ne kaže za svakog. Kogod bude, dakle, volio nekoga radi Allaha subhanahu wa ta'ala sutra će biti na njegovom stepenu. Dakle, u drugoj verziji je došlo, čovjek će biti s onim, jeli koga voli, na stepenu onoga koga bude, jeli volio. Također Allah subhanahu wa ta'ala učinio je ovo islamsko brastvo, ovu našu vezu, a razlogom doživljavanja, osjećanja imana. Da čovjek doživi iman, da doživi slast imana. Pa poznat vam je dobro hadisu u kojem se spomnije kaže Allaho poslanika alihi salacom, tri stvari ukoliko ih čovjek nađe kod sebe osjetit će slast imana. Pa na prvom mjestu spominje i kaže da mu Allah i njegov poslanik budu najdraži od svega. Sve žrtvuje radi Allaha i njegovog poslanika. Zatim na drugom mjestu da voli svoga brata ni zbog čeg drugog osim radi Allaha subhanahu a bude li dakle to kod tebe prisutno, ako Bog da osjetit ćeš slast na jer ove su riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam istinite. Također u drugom hadisu koga šeha Albani ocjenjuje dobrim hasenom kaže Allahov poslanik men Serrehu an jeđide imani fel mar'a la illa lillah. Koga raduje? Ko priželjkuje da osjeti slast imana, neka voli čovjeka, neka voli brata, ni zbog čeg drugog, nego samo radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jeli? Također Allah, Allah subhanahu wa ta'ala učinio je ovo islamsko bratstvo, ovu našu vezu, jednim dakle od načina upotpunjavanja imana. Pa kaže Allahu poslanik, kako prenosi Ebu Umame, kaže Allahu poslanik alaihi salatu sam, men ahabbe lillahi wa abgada lillahi wa a'ta lillahi wa lillahi iman. Ko bude volio radi Allaha i mrzio radi Allaha, bude davao radi Allaha i uskraćivao radi Allaha, taj će upotpuniti, upotpuniti iman. I brojne druge dakle koristi, da plaho jeli, ne oduži pa dakle, na osnovu ovih šarijatskih tekstova možemo zaključiti da mi budemo li dakle gajili među sobom ovu Allahovu blagodat, čuvali je, ha? doživjet ćemo pojedine plodove i na Dunjaluku, pojedine jeli plodove doživjeti i na ahiretu. Pa dakle od ovih zasigurno jeli plodova i koristi na dunjaluku, potpomagat ćemo se u potrebnim situacijama, savjetovat ćemo se s braćom jeli u nama nejasnim pitanjima, našim životnim problemima, bitnim dakle odlukama i slično, znamo da se imamo nekome povjeti, znamo da nas neko voli radi Allaha. Znamo da će nas neko posavjetovati radi Allaha, neće nas posavjetovati radi svoje koristi ili nečega slično, već znamo dakle da nas taj insan voli radi Allaha i mogu se njemu povjeriti u svemu, i malom i velikom i on će me jeli, posavjetovati. Zatim, dakle, oni koji se budu istinski voli radi Allaha, čuli ste, osjetit će slast imana. Doživjet će slast, jeli, imana. Postići Allahovu ljubav, jeli postići imanu, upotpuniti iman, zatim je li na sudnjem danu, dakle one, one koristi, plodovi koje ćemo ako Bog da osjeti na sudnjem danu, jeli naćemo se u hladu arša na sudnjem danu koji kako li, stoji u šarijetskim tekstovima traje 50.000 godina pod velikom vrućinom, ako Bog da oni koji se budu volili radi Allaha subhanahu wa ta'ala oni će biti jeli u hladovini, hladovini arša. Zatim dakle u hadisu stoji da u toj hladovini će opet nalaziti se na posebnom ha, mjestu na kojem će mu zavidjeti, dakle tom koji se bude volio s drugim, radi Allaha subhanahu wa ta'ala njemu će zavidjeti i poslanici i šehidi. Ha? Pa što stoji dakle u hadisu da će biti na mimberima od nura. Oni koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala bit će sutra na sudnjem danu na mimberima od nura, pozavidjet će im i šehidi i vjerovjesnici, jeli poslanici. Ha. Kakvog treba brata tražiti, odnosno s kim se treba jeli družiti? i posebno dakle čija prava treba uvažavati jeli, i svoje obaveze prema njemu jeli, ispunjavati. Prije svega dakle treba napomenuti, kao što smo jeli, dobrim dijelom o tome i napomenuli, da dakle naše bratstvo mora biti samo radi Allaha subhanahu ni radi koga ni radi čega drugog. Dinara, dirhema i ostalog ili ne smije biti. Jer sva, svako prijateljstvo na Dunjalku koje ne bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala bit će kratkotrajno i na kraju će biti pogubno. Pogotovo sutra na sudnjem danu svako prijateljstvo koje je bilo na Dunjalku radi nekoga ili nečega drugog, ne radi Allaha i njegove vjere, sutra će preokrenuti se u neprijateljstvo. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala al ahillau yawma ba'duhum li ba'din Sutra će prijatelj jedni drugima biti neprijatelji na sudnjem danu osim pojasni, osim vjernici. Vjernici koji se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala i radi njega uspostavljali jeli, prijateljstvo na Dunjalku, sutra će oni na sudnjem danu i dalje nastaviti biti jeli, prijatelj. Dok svi oni drugi koji su se radi određene koristi ličnog interesa jeli, sastajali, obilazili, posjećivali, potpomagali, radi koristi dok je ona postojala, postojala njihovo prijateljstvo, kada je ona prestala, trajala je malo jeli, i to se završilo također, jeli, sutra će biti neprijatelji. Zatim, što se tiče odlike i odlika brata o islamu kojeg trebamo tražiti, one su dakle sljedeće. Prije svega da je vjernik, jel tako? Prije svega da je vjernik, jer svaki čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Svaki čovjek je na vjeri svoga prijatelja, kao što je dakle došlo u hadisu. I kao što je također došlo u drugom hadisu, kaže Allahu poslanik, la tu sahib illa mu'mina. Nemoj se družiti osim sa vjernikom. I neka tvoju hranu ne jede osim, osim bogobojazni. Zatim da se pridržava vjere. Ima mnogo ljudi Pogotovo danas koji kaže ja sam vjernik, ja sam vjernik, međutim ne drži se vjeri. Mnogi fardovi ga prolaze, pogotovo jeli namazi, ne vodi računa o namazu, ako stigne klanja, ako ne stigne plaho, li ne, ne brine ga to, ne, ne kopka ga što je propustio namazi, i slično. li Stoga, dakle, ne smijemo se mnogo družiti s takvim ljudima. S takvim ljudima se treba družiti, dakle, da se popravi njihovo stanje. Ali da mi idemo, da se družimo s njima onako očekujući, li da oni nas popravljaju, hej hate, hej hate. Daleko je to da će oni nas popraviti. Da ćemo se mi okoristiti u pogledu vjere od takvih ljudi koji se ne drže vjere. Kako neko kada nešto ne posjeduje da dadne to isto drugom? Ne može. On ne posjeduje, ne drži se vjere, ne može ni nas okoristiti po pitanju vjere. Stoga dakle trebamo tražiti brata koji se drži vjere. I Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajitima svome vjerovjesniku Muhammedu alaihi salatu wasalam poručuje, savjetuje da se druži sa onima koji jutrom i večeri traže Allaha subhanahu wa ta'ala, traže Allahovo zadovoljstvo. Spominju, slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala želeći njegovo zadovoljstvo. Pa vama dobro poznat u suri Kahf, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعْشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Istrpi se, budi uz one koji traže Allahovo zadovoljstvo i jutrom i večeri koji slave, veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i badete, traže, traže Allaha subhanahu wa ta'ala i jutrom i večeri, ne okreći se od njih, ne odlazi od njih, ne traži nekoga drugog, želeći da dobiješ nešto od dunjalka, želeći dunjalčke ukrase. Jeli, također Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ili slijedi put ili budi uz one koji se nama vratili koji se vraćaju nama, koji su svjesni nas. Također na drugoj strani kori i upozorava nas da se ne družimo sa onima koji su nehajni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je mnogo ne interesuje vjera. Makar i govorili da su oni muslimani, da nose muslimanska imena i slično, međutim ne interesuje ih mnogo vjera. Danas takvih ljudi je li mnogo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا i ne pokorovaj se, ne slijedi onoga, ne druži se sa onim čije srce nehajno prema našem spomenu. Fa'arid ammen tawalla yurid Okreni se od onoga koji se okrenuo od našeg spomena. Okreni se od onoga koji se okrenuo od spomena mene, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, želeći interesuje ga samo dunjalog. Ne interesuje ga Allah, njegova vjera, ili slavljanje, veličanje Allah subhanahu wa ta'ala, širenje njegove vjere ga ne interesuje. Zatim da je taj prijatelj s kojim ćemo se češće družiti, da je pametan. Jel, da nema kod sebe kakvih jeli, manjkavosti. ono je jeli, rečeno da je bolji neprijatelj, pametan neprijatelj, nego prijatelj koji je ahmak više ćeš se okoristiti od neprijatelja pametnog, nego dakle od prijatelja koji je, jeli, ahmak, koji nije, jeli, pri sebi. Također da bude lijepog ponašanja, jer čovjek što se češće druži sa osobom, poprima, dakle, njegove nekakve osobine, pa trebamo tražiti čovjeka insana koji je lijepog, jeli, ponašanja, lijepog ponašanja, da bismo se, dakle, i mi odlikovali, jeli, takvim osobinama. Koja su to sredstva koja nam pomažu u učvršćivanju naše bratske veze, naših ovih odnosa? Jeli, pa u šerijatskim tekstovima došla su brojna sredstva i trebamo dakle poneka od ovih sredstava, a nema smetnje dakle sve ukoliko jeli vidimo i da imamo prostora da koristimo dakle ta sredstva. Pa da obavijestimo brata da ga volimo. Ukoliko nekoga volimo, doista osjetimo to, a trebamo pokušavati dakle da osjetimo, da izgradimo takav osjećaj, da volimo brata radi Allaha, ni radi čega drugog, kada osjetimo taj osjećaj, doživimo to, trebamo brata obavijesti o tome. Ha, pa je očekivati da on, dakle, poznata je dova, kada nekoga obavijestiš da ga voliš radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on dovi za tebe, a očekivati je također da i on tebe zavoli radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Došlo je, dakle, u hadisu da je jedan čovjek rekao Allahom poslaniku, nakon što je prošao drugi čovjek pored njih, rekao je poslaniku, ja volim ovog čovjeka radi Allaha. Pa je rekao Allahom poslaniku, ustani obavijesti ga doista će to jeli, učvrstiti vašu, vašu ljubav. Rekao je u drugom hadisu Allahu poslanika alihi salacom, kada neko od vas zavoli svoga brata radi Allaha subhanahu wa ta'ala, neka ga jeli, obavijesti o tome, neka ga obavijesti da ga voli radi Allaha subhanahu wa ta'ala, doista će dakle to uticati na učvršivanje njihove veze i jačanje njihove ljubavi. Zatim, dakle, ono što je najbitnije i kod ove teme i kod svake druge teme koja se tiče naše vjere, jeste dakle da bismo bili ispravni u svemu, pa dakle i u ovome, da bi to bilo dugotrajnije, da bi to bilo jače, čvršće, mora naša veza da bude sa Allahom, džele, jaka i čvrsta. Ako mi budemo ha, kidali vezu sa Allahom subhanahu wa ne vrijedi nam ništa to što ćemo sa cijelim dunjalkom uspostaviti vezu. Ako mi prekinemo vezu sa Allahom I sve ove druge dunjalske veze na dunjalku koje budemo uspostavljali, samo će biti prividni. Ako ne volimo gospodara ljudi, kako ćemo voliti druge ljude, radi Allaha. Ha. Pa vam je dobro poznat hadis, ha? hadis Džibrila, jeli kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli nekog svog roba na dunjavku, da pozove Džibrila. Pa kaže, o Džibril, ja volim tog i tog svog roba, pa ga voli ti. Pa ga automatski Džibril zavoli. Pa Džibril kad zavoli tog roba, izađe i pozove sve stanovnike nebesa. O stanovnici nebesa, Allah dželle dželaluhu, vaš gospodar voli tog roba, tog i tog na dunjalku dole, ti si koji hodaš dole po dunjalku. Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa te voli. Ja rob, ima li nešto veće, ljepše, bolje da vjernik i vjenca priželjkuju? Allah dželle dželaluhu iznad sedam nebesa tebe voli. Zatim Melek Džibril, najodabrani Melek. Pa kaže, o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog groba. po imenu spomeni. Volim ga ja, pa ga volite i vi. Pa ga zavole svi stanovnici nebesa. Zatim kaže Allahu onda se taj kabul, ta ljubav spusti i prema stanovnicima zemlje. Pa vjernici, vjernici koji se drže, vjere, zavole tog groba. A, nije dakle ispravno da svi ljudi, jer mi znamo da najbolje insane nisu svi ljudi na Dunjalku volili. Bilo je neprijatelja, ali tako. Ali ovdje se dakle u hadisu misli da svi vjernici zavole tog groba. I mi ćemo vidjeti, jeli, počesto na ovim prevedenim video, jeli, zapisima, vidimo nekakve, jeli, šehova izlaze i govore, samo dok čovjek progovori deset minuta, progovori, osjetiš prema njemu nešto. Ha. Sigurno jaka veza. Jaka veza sa Allahom španat. Ali ne znam da li ste gledali jedan kratak detalj, poznato vam je ono što se dešavalo u Gazi, prošle godine i slično pa su kružili jeli, svijetom snimci to što se dešavalo, pa jedna slika bila onog brata kada umire jeli, sa šehadetom i ovako jeli, drži prst, podigao prst i izgovara la ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, ašhadu an Rasulullah. Ne znam da li ste zapamtili, uglavnom dakle bila je slika u onoj bereci, jeli, I tako drži prst i izgovara. I sad spustili su jednom šehu taj snimak, jednom šehu iz Medine od nas, šeh Salih El Mugamisi. I čovjek samo dok je vidio sliku, čuo šta izgovara, čovjek plače Ne može da krene, onaj voditelj pokušava nekako da balansira situaciju, ne može, čovjek plače kad progovori. Kaže, ovo je dokaz. Kaže, pogledajte koliko ljudi na Dunjalku ima, uživa u najvećim, najljepšim uživanju, međutim ne sjeća se Allaha. Zaboravljaju Allaha. A pogledajte ovo groba. Umire od granate, od metka u teškim situacijama i sjeća se Allah subhanahu wa ta'ala u tim najtežim situacijama. Potpuna kontradiktornost. Kaže, ovo je dokaz jake veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jakog ibadeta, sigurno noćnog namaza. Jer da te Allah subhanahu wa ta'ala podrži u takvim situacijama, da se njega sjećaš, da dakle, priželjkuješ njega, njegovo zadovoljstvo, sjećaš se njega, to je sigurno dokaz jake veze, da si morao imati jaku vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jel i prije toga. Pa dakle, da bi smo bili uspješni, da bismo dakle izgradili, postigli, što se tiče vjere, sve dakle jedan taj segment, prije svega dakle moramo imati jaku vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, osamljivanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala ili ibadet sa Allahom subhanahu wa ta'ala, jeli u onim zadnjim noćima, u zadnjim satima noći i slično. Ha. Također ono što će učvrstiti našu tu bratsku ljubav jeste kada se vratimo i poslušamo i pogledamo sve one plodove koristi koje ćemo jeli doživjeti ili na Donjanku i na Hiretu. Ako se prisjetimo tih plodova, tih koristi, zasigurno to će jel, bit nam posticaj postrek da učvršujemo našu vezu sa braćom i jeli, sestrama muslimanka. Zatim, dakle, ono što najviše zasigurno čuva naše islamsko bratstvo, ili na drugoj strani kida naše islamsko bratstvo jesu ta prava i obaveze. Ukoliko ne budemo poznavali ta prava i pridavali jeli svojoj braći ta prava, jeli davali im ta njihova prava i ispunjavali svoje obaveze prema njima, zasigurno to naše bratstvo će blijediti, blijediti dok na kraju jeli ne pukne. Pa dakle, kroz šarijaske tekstove došlo je mnogo, mnogo tih prava i obaveza. A poznato je, jeli, kod Arapa, poznato je i kroz Kur'an i kroz hadis, sunnet, ukoliko se o nečemu mnogo govori, onda to ima veliku važnost. Onda to ima veliku važnost. Je li nebitne stvari, spomenu se jedan put, dva put, idemo dalje. Dok ako se o nečemu posveti, zadrži, mnogo, mnogo govori, onda to dakle, ima i tekako veliku vrijednost. Ha, pa ćemo naći da trećina Kur'ana govori samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I pogledajte koliko Allah dželle džela ima imena. Jedini on zna. A islamski učenjaci su nabrajali preko stotinu. Jel? Iše. To govori dakle o veličini Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada se neko ili nešto opisuje sa brojnim imenima, onda je to dakle od tekako velike važnosti. Pa vidjet ćemo ovdje da u šarijatu kroz Kur'an i sunnet došli su brojni adabi, brojna prava i obaveze brata jeli muslimana jednog kod drugog ili jednog prema, prema drugom. Pa dakle ja ću spomenuti onako, plaho ne naglašavajući šta smo obavezni, šta nismo. Jel? želeći da sve to koliko smo jeli u mogućnosti praktikova, ne da vidimo stajeno obaveza i to moramo ostalo za leđa jeli, da bacimo. Već onako jeli spomenuti pa moliti Allah subhanahu wa ta'ala da koliko smo u mogućnosti od toga jeli praktikujemo. Pa prije svega, postoji hadis, čuli ste vjerovatno, vjerodostan hadis kod Buhari i muslima od Ebu radi Allahu talan, da je Allahov poslanik alihi salatu sam rekao svaki musliman, kod drugog, svakog muslimana ima šest prava. Svaki musliman kod svakog drugog muslimana ima šest prava. Dakle, drugi je obazan to prema njemu. Pa je rekao kada ga sretne, da ga poselami. Kada sretne. Ida laqitehu fesellim alihi. Kada ga sretneš, poselami ga. Ha. Dakle, to je njegovo pravo kod tebe. Kada ga sretneš, poselami ga. Iz ovog, ovog dijela hadisa, odmah iz ovih riječi, zaključujemo da je bolji onaj koji naziva selam prvi. Kada ga sretneš, poselami ga. Ha. Nije kada ga sretneš očekuje da te poselami. Ha? Nego kada ga sretneš poselami ga. Zatim, i da deake feđibhu, kada te pozove sebi na gozbu, sofru, ha? se. Odazovimo se. Kažu islamski učenjaci da je obaveza se odazvati, nadam se da neću mnogo odužiti, jeli, kada je obaveza odazvati se na gozbu? Da li na svaku sofru, na svaku gozbu? Ili kažu onda kada se čovjek ženi, da je tada obaveza. Ukoliko dođe i tebe posebno, dakle, poimenično tebe, dakle, pozove, tebi je obaveza se odazvati. Osim ako imaš nekakav opravdan razlog, možeš da se ne odazoveš, da ne dođeš. Ali ti je, dakle, obaveza da se odazoveš na svaku drugu sofru, svaku drugu gozbu, jeli, nisi obavezan, lijepo je, dakle, da se odazoveš. Ali ukoliko se čovjek ženi ili udaje ili nekoga svoga i pozovete poimenično, dakle, onda si obavezan da se odazoveš zbog drugih jeli, hadisa na osnovu kojih je komentariš ovako islamski učinjac. Zatim kada zatraži od tebe savjet da ga posavjetuješ, to je njegovo pravo kod tebe. Dođe ti brat i zna da si ti od savjeta po tom pitanju, iz te oblasti, možeš ga posavjetovati, ima čovjek problem, možeš ga posavjetovati, obaveze da ga posavjetiš. Ako ne možeš ga posavjetovati, ne znaš ga posavjetovati, onda tvoj savjet njemu najbolji će biti da šutiš da ga uputiš na onoga koji će ga posavjetovati bolje. A ne da se ti petljaš, da ga savjetuješ pa da čovjeka dovedeš u veće probleme. Zatim, kada kihne i zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala da mu proučiš dovu. Kao što vam je poznato, kada se kihne, kaže se alhamdulillah, onaj koji kihne, kaže se Kaže alhamdulillah, a ti koji ga čuješ, kažeš ke Allah. Allah ti se smjelo, dakle ne mora na arapskom. Allah ti se smjelo, on se zahvali Allahu, vala Allahu, a ti njemu kažeš koji su u njegovoj blizini, koji ga čuješ, ovdje kažu islamski učenjaci, dakle, jer je došlo u hadisu, i da se Allah. Kada kihne, pa se nakon toga zahvali Allahu, prouči mu dovu. Obave je da proučiš dovu. Ha? Dakle, njegovo pravo kod tebe je da mu proučiš dovu. Pa je ovdje uslov da se on zahvali Allahu subhanahu Ako kihne, ne zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala, nisi dakle dužan prema njemu jeli, i proučiti ovu dovu. Ukoliko dvojica kihnu, oba dvojici da proučiš dovu. Ukoliko kihne jedan pa drugi, jednom pa drugom i slično. Jeli. Zatim, ukoliko se razboli da ga obiđeš, to je dakle pravo muslimana kod drugih muslimana. Kada se razboli, kada se razboli neki dido, kada se razboli nena, brat, sestra, obaveza ga je obići. Obaveza je nekome iz naše čaršije da ode da obiđe tog muslimana. Dakle, ovo je fard kifaje, kao što je poznato, jel? kako se to kaže, obligatna dužnost zajednici. Nekoga od muslimana, neko od muslimana mora da ode da obiđe tog bolesnog brata, inače svi ćemo biti griješni. Pa kažu kada, u kojoj bolesti, postoje islamski učenjaci, poput čini mi se zahirijski pravnika, koji kažu svaka bolest, od koje god bolesti da se razboli, treba ga obići. Dok, dakle, drugi islamski učenjaci koji su išli u detalje, razmatrali, dakle, ovu e, jeli, problematiku, kažu ukoliko se razboli od one bolesti koja ga prikuje za postelju. Ha, ako njega boli glava, boli ga stomak, pa izađe opet u čaršiju, miješa se s ljudima, zbog čega ga obilasti. Ukoliko, dakle, se razboli od bolesti koja ga prikuje za postelju, takvu osobu je, dakle, obaveza obići. I da mate jeli, fettebi'hu, kada umre, da ga ispratiš, odnosno da ispratiš njegovu dženazu. Kada umre, dakle, od njegovih prava kod tebe, ono što si obavezan prema njemu, jeli na drugoj strani jeste da ga ispratiš, da mu klanjaš dženazu i da ga ispratiš do mjesta gdje će biti ukopan. Kao što je poznato, onaj koji dođe i klanja dženazu ima nagradu jednog kirata, a koji ode dalje, dakle klanja dženazu, ode spusti ga dakle u kabor, prisutuje njegovom spuštanju u kabor, zatim zagrtanju, kada se zagrne kabor onda ima nagradu dva kirata. Pa su upitali ashabi šta je to kirat, Allahov poslaniče, pa je rekao to je nagrada poput brda uhude. Ha, poput brda uhude. I brojni su drugi šarijatski tekstovi u kojima se spominje vrijednost klanjanja dženaze. Ha prisutvanja dženaze i klanja dženaze. Kao što vam je poznato, jel, da je došlo u hadisu, ko umre pa mu 40 vjernika bude klanjalo dženazu koji ne čine širk, ni mali ni veliki, njemu će dakle biti primljeno njihovo zauzimanje. Njihova dova, dakle, koji budu učili za njega, jel, bit će primljeno u drugom rivajtu, dakle, ući će takav u dženu. A trebamo, kada umre neko od muslimana, trebamo žurti, jel, da idemo da mu, da mu klanjamo dženazu. I pogledajte, to je kod naših starih deda prisutno, uvriježeno Kod nas se zna, li iz Mahale koja je 20-30 km i dalje, kada čuju da je neko budući, da je kod nas, je li uči se, kada neko umre u svim Mahalama, uči se, li obavještava se ko je umro, dolaziti, dakle, iz 20-30 km ljudi na dženazu. I to je kod njih, prisutno. Također, li postoji onaj hadis u kojem se spominje. I sad smo, mislim, imali priliku dovoljno, li ovih desetak dana kada se obično, jeli, posti, ovih dan iz hijjeta. U hadisu stoji, ha? Da je jedno jutro Allahov poslanik alihi salacom upitao ko je od vas obišao bolesnika? Ko je od vas nahranio siromaha? Ko je od vas osvanuo kao postač? I ko je od vas klanjao dženazu? Četiri stvari. Ha. Poznat vam hadis, jel tako? Kada je to upitao Allahov poslanik, alihi salacom, kažu, poslije sabah namaza, i na svako pitanje se javljao Ebu bekri i govorio ja Allaho poslanče, ja Allaho poslanče, ja Allaho poslanče. Ja sam osvanuo kao postač, ja sam klanjao dženazu, ja sam obišao bolesnika, ja sam nahranio siromaha. Pa kaže Allahov poslanik, alihi neće se ova četiri dijela naći kod čovjeka u jednom danu, a da neće ući u džennet. Allahu Narod non stop umire, jel tako? Čujemo, često umru, umru. Ovih deset dana se uglavnom posti, jel tako? pa osvaneš kao postač, čuješ da je neko umro, otiđeš mu na dženazu, bolesnika također, onih koji su pred smrt također imamo mnogo i usput još i siromaha obiđemo i trebamo se jeli, takmičiti. U prilici smo maltene skoro svaki dan da to ispunimo. Jeli, da posegnemo za ovim razlogom koji vodi, ako Bog da, do džennet. Zatim, od prava i obaveza, jeli, naših prema drugim muslimanima jeste konti se lošeg mišljenja. Da loše mislimo o drugoj braći, drugim sestrama uhođenja, klonti se uhođenja, špioniranja, zavisti, mržnje, izbjegavanja, okretanja od brata muslimana. Jer je došlo u hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allahu poslanika alihi salatu sam rekao dobro se čuvajte pretpostavki, sumnjičenja, loših mišljenja, jer je pretpostavka sumnjičenja, loše mišljenje, najteži i najopasniji govor. Volate džesesu, volate hasesu, nemojte uhoditi jedni druge, nemojte špionirati za druge, jeli muslimane, jeli nemojte se okretati, nemojte zavidjeti jedni drugima, nemojte mrziti jedni druge, već budite jeli, istinska braća o Allahu i robovi. Ne smijemo činiti jedni drugima nepravdu, ne smijemo malovažavati, ponižavati jedni druge, jer je došlo u hadisu Ebu Huriri, radi Allah tam da je Allah poslanik rekao, el muslimu ehul muslim la yadlimuhu, wa la yahduluhu, wa la Svaki musliman je brat svakom drugom muslimanu. On ne čini mu nasilje, niti ga ponižava, niti ga omalovažava. Zatim kada se sretnemo sa svojim bratom, kada se poselamimo, da se rukujemo. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika da kaže Mamin muslimeni jel teqijani fe illa gufire lahuma kable en jetefarraka. Nema dva muslimana da se susretnu pa se nakon kada se poselame da se rukuju, a da im neće biti oprošteni grijesi, da im neće spasti grijesi s njih prije nego što se raziđu. Koliko nas dakle ovako grijeha je li prođe, odnosno nespadne grijeha. Počesto znamo li susret se, ne rukovati se, ne držati se, došlo u drugim predanjima li sve dok se drže, dok se rukuju da grijesi spadaju s njih. A kod nas mnogo jeli ne marimo za ovaj adab. Također nasmijati se bratu u lice pri susretu. Kada susretnemo se sa svojim bratom, kada susretnemo se sa svojom sestrom, jel misleći na žene, žena kad ženu susretne, a ne brat kad ženu susretni, sestru i slično, već sestre, sestru, jeli, ili brat, braću, kada sretni, da ih dočeka lijepa, vedra, nasmijana, jeli, lica. Jer je došlo u hadisu Allahovog poslanika, i salatu sam, da je rekao, La tahtirenne minel ma'rufi še'a, walau an talqa ahake bi vajhin talq. Nemojte od dobra ništa omalovažavati, smatrati malim, ni podaštavati, jeli, pa makar da sretneš svoga brata nasmijanog lica. To je dakle dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim da mu napraviš mjesta u međlesu. Kada dođe, nema nigdje drugog mjesta da ti ustaneš i kažeš bujrum, evo mjesto za tebe. Rekao je Allahu poslanik alaihi salatu sam, la yuqimanna ahadukum ar-rajul min međlisihi thumme yajlisu fihi walakin tafassahu au tevasehu. Jel neka niko od vas ne diže jel drugog e, muslimana drugog jeli, u međusobnom skupu, da bi on sjeo već, neka se kaže, jeli, napravi mjesta, napravi prolaza, jeli, neka se sjedi. Zatim, od naših obaveznih postupaka prema braći, odnosno njihovih prava kod nas jeste da branimo njihovu čast. Ukoliko čujemo nekoga da loše govori o njemu, da ružno govori o njemu, ha? da neistinu govori o njemu, treba da se stavimo u odbranu njegove časti. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam, men radde an erdi ahihi radde Allahu an veđihi nara Ko bude branio čast svoga brata, Allah subhanahu wa ta'ala sutra će njegovo lice odbraniti jeli, od vatre, džahennemske vatre na sudnjem danu. Također da ga zoveš njegovim najljepšim imenom, ili ono onako kako on želi da se zove, jeli po svom nekakvom jeli, najljepšem imenu ili najljepšem nadimku ili slično, da ga zoveš. Rekao je Omer radijallahu talan, tri stvari doprinose ljubavi tvoga brata, jeli jašanju njegove ljubavi prema tebi, da ga poselamiš kada ga sretneš, da mu napraviš mjesto na skupu i da ga dozivaš najljepšim imenima. Zatim biti u hizmetu, ukoliko smo u mogućnosti biti u hizmetu bratu, ispunjavati njegovu potrebu. Ha. Jednostavna forma, formula. Ha. Kaže Allahu poslanik alihi salatu sam men kjane fi hađati, ahihi kjane Allahu fi hađati. Ko bude ispunjavao potrebu svoga brata, Allah će ispunjavati njegovu potrebu. Jednostavna formula. Imaš problema, imaš potrebu za nečim, je za potrebama drugih, pa pokušaj makar njihove potrebe da riješiš, Allah subhanahu wa ta'ala stavit će se, jeli, pa će riješiti tvoju potrebu. Jednostavno i oprobano. Pokušajte i vidjet ćete dakle, da, je to, da je to tako. A pa, dakle, dovoljno nam je ovih riječi koje bilježe Imam Buharija od Allahovu poslanika alihi Zatim, kada ispuniš neku njegovu potrebu, staviš se u hizmet, ispuniš njegovu potrebu, uradiš mu dobro djelo, dobročinstvo, nemoj da mu nekad poslije prigovoriš ja sam tebi radio to i to, aj sad ti meni, te ti to meni kako nadoknadi i slično. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, ja juha alladine amenu, la tubtilu sadakatikum bil meni val eda. O vjernici, nemojte svoja dobra djela, svoje sadake, svoje milostinje, jeli, e, rušiti, poništavati prigovorom ili ezijećenjem, uznemiravanjem, Također, ako on tebi učini kakvu uslugu, on nama učini nekakvu uslugu da mu se zahvalimo. A i on bi dakle trebao znati kada ti njemu učiniš kakvu je li, uslugu, dobro djelo, dobročinstvo, izmetiš ga da on se također tebi zahvali. Jer je rekao Allahov poslanika alihi salacom, nije zahvalan Allahu onaj koji nije zahvalan ljudima. Onaj koji nije zahvalan ljudima na njihovom dobročinstvu, taj nije obično zahvalan ni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Zatim da ga posjećujemo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i prethodio je onaj hadis Abu i poduži i brojni hadisi kuci. Zatim kada posjetimo brata da ga ničim ne opterećujemo, da ne tražimo, da nam iznese i iznese, da sjedimo kod njega i sjedimo, li slično već kad dođemo, je li da se zadržimo koliko je potrebno, da ga obiđemo, saznamo njegovo stanje, ispunimo neku njegovu potrebu, ako smo u mogućnosti, pitamo za njegovo stanje, posavjetujemo ga, posavjetuje nas je li i mnogo ne zadržavamo se. Zatim da ispunjavamo dato obećanja ako smo obećali jedni drugima nešto, da maksimalno se trudimo da to ispunimo. Ako smo već obećali, nije nas niko ha, tjerao toliko da damo obećanje da damo ugovor da ćemo nešto u dogovoreno vrijeme ispuniti, je li završiti. Ako smo već to dali, ako smo već dali obećanje, je li da ćemo nešto urati, onda moramo se maksimalno truditi da to učinimo. Ha? Jer jedna od osobina licemjera, munafika, jeste pronevjera obećanja. Kada Allah poslanik ali sam govori o njima, pa kaže tri su znaka munafika, pa jedan od tih znakova jeste kada obeća pronevjeri kada obeća pronevjer. I mi dobro znamo danas mnogo muslimana koji vrlo lahko obećaju, još lakše ne ispune obećanje i onda još najlakše kažu onu čarobnu riječ halali brate, zadržalo me nešto ovako ili onako. Nije se nimalo potrudio da dakle ono ispuni. Dakle, sebe dovodi u nezgodnu situaciju, još ovako će se morati pravdati. Najčešće, dakle, onda kada kaže halalice će slagati da bi se izvukao iz one nezgodne situacije što je obećao, da će doći ili da će uraditi, pa nije ispunio, nije se prije svega pozahmetio da to ispuni, na kraju obavezno će slagati. Pa onda laž slijedi jedna drugu. Da bi se opravdao za prvu laž, mora slagati drugi puta. I onda nikad, nikad kraja. Zato dakle, ne smijemo se dovoditi u te nezgodne situacije. Ako već nešto obećamo, onda maksimalno se truti dakle, da to ispunimo. Obhoditi se s bratom na najljepši način, kada susretnemo se, kada dođemo u goste, kada nam dođe u goste, biti skromni, jeli prema njemu biti blagi, ponizni, iskreni, s nasmijanim vedrim licem i slično. Čuvati njegove tajne, čuvati njegove mahane i on svakako, jeli naše, ukoliko imamo, a popravljati jedni druge. Ne širiti, dakle, manjkavosti naše, jeli među drugim ljudima, već, dakle, popravljati jedni druge. Dati mu prednost nad sobom u mjestu, jeli na skupu, jelu, piću, autu i slično, suosjećati se s njim u njegovim problemima, problemima, u njegovim dakle situacijama da li žalosti, je li tuzi ili radosti, kada je radostan radovati se s njim, kada je žalostan, je li i mi biti žalosni s njim i slično. Uljepšati govor s njim kada se nalazimo na sjelu, da lijepo govorimo, da ne dižemo glasove, da ne korimo jedni druge, mrko gledamo jedni druge ili ružne riječi upućujemo, već dakle da lijepo govorimo. Pa jedan veliki islamski učenjak, čuli ste vjerovatno, Fudaj ibn Jad, rahimahullahu tela kaže, bolje je čovjeku da uljepša svoj govor s onima koji sjede na skupu, da se lijepo obhodi prema njima, da im govori lijepe riječi, sluša od njih lijepe riječi. Također bolje mu je da uljepša svoje ponašanje prema njima, to mu je bolje od noćnog namaza i dobrovoljnog posta. To mu je bolje od noćnog namaza, noćni namaz samo je za njega. Dobrovoljni post samo je za njega. Dok dakle ovako lijepo ponašanje zasigurno dakle dovodi do ove ljubavi, jačanje ljubavi. Ne prekidati ga dogovori, kada završi, onda tražiti riječ, progovoriti jel i slično. Pohvaliti ga Onoliko koliko mu dolikuje, ne treba ga ni pretjerano jeli, hvaliti, da se čovjek ne bi uzdigao, da se čovjek ne bi oholio, već dakle onoliko koliko treba ga dakle pohvaliti. Također kažu islamski učenjaci, ukoliko ga neko u čarši kudi, spominje njegove mahane, ne treba žuriti odmah dostaviti ljudi te kude je ovako onako, već ako mi primijetimo da je dakle osnovano to što govore o njemu, spominju neko njegovo loše djelo, mi to primijetimo, na njemu vidimo, pokušati je li popraviti, posavjetovati ga, ako smo primijetili to djelo, na lijep način, dakle, izokola indirektno, pokušati, dakle, ispraviti, ispraviti to njegovo loše djelo. A ako ga ljudi, li hvale, treba, dakle, dostaviti tu njegovu hvalu, ali, dakle, opet u granicama, li kao što rekao. Od njega tražiti savjet za sebe, davati njemu savjet ukoliko smo mi u mogućnosti i isto tako, dakle, tražiti od njega savjet. Naši Selef, prethodnici su takvi bili. Ha, pa kaže Hasan al-Basri, jeli, Selef, Salih, naši dakle ispravni prethodnici. Hasan al-Basri je bio Tabin, dakle ashabi. Kako su bili ashabi? Ashabi su bili takvi kada se susretnu, kaže Hasan al-Basri. Kada bi se susreli, govorili bi jedan drugom, o moj brate, ja sam, kao sam, ne mogu da vidim sve svoje grije, svoje manjkavosti. Pa ukaži mi ti. Ukaži mi ti na svoje manjkavosti. Ko bi to danas od nas rekao? A kad sretni svog brata, reci mi što ima pri da se popravi. Ha, pa je drugi rekao, Bila ibn Sad, rahimahullah je rekao je, znaj da ti je bolji brat onaj koji kada god te sretne primijeti na tebi mahanu, manjkavost, loše djelo kod tebe, grijeh ili nešto slično da ti kaže boj se Allaha, čuvaj se, to nije dobro, da te posavjetuje. Bolji ti je takav brat od onoga koji kad god te sretne šako ti stavi para u džep. Bolji ti je onaj koji te popravlja, jer te popravlja, popravlja tvoj dunjaluk i ahiret. Popravlja tebe ovdje i na dunjaluku i ako Bog da sutra na ahiretu, bolji ti on od onoga dakle koji ti svaki dan jeli, kad god te sretne daje i metka. Koliko god si u mogućnosti da umanjiš raspravu s njim, ne raspravljaj se. Jer zasigurno rasprava na kraju dovodi do udaljavanja. Počesto mi nismo toliko u vodama traženja znanja, pa ne poznajemo ni adabe rasprave, kako raspravljati, i slično, pa počesto ste naše rasprave, jeli završe udaljavanjem naših srca i na kraju može doći do kidanja, dakle, ove, ove veze. A poznat vam je dobro hadis u kojem kaže Allahov poslanik alihi sam da onaj koji ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, ha, da, mu Allah, da, da mu on, Allahov poslanika, obećava, jeli, e, najniži predio na teli dakle, jeli, jeli, jedno mjesto dole u džennetu. Ha, također, ili ukoliko pogriješi nešto prema tebi, brat, pređi mu preko greške. Ha, ako, pre, ako ti učini tebi nešto lično, ha, ne učini neki grijeh prema Allahu subhanahu ta'ala, ne prekrši Allahu u neku granicu, već tebi nešto lično naudi, pređi mu preko toga. Očekivati je da sutra i ti pogriješiš prema njemu a pa će trebati razumijevanje njegovo prema tebi također i on priđe preko tvoje greške. Pa se prenosi od Celefa, jednom je, je rečeno, sutra ćemo se mi sastati pa ćemo se raspravljati, pa ćemo se koriti, ukazivati jeli, jedni druge, pa je ovaj rekao, jeli, kao što mu je rečeno, gaden ne ateb sutra ćemo se koriti, pa je rekao ovaj bel, gaden ne te lafer, ne sutra ćemo se sastati pa ćemo opraštati jedni drugima. Nećemo dakle brojati ko je šta prema kome je loše učinio, tamo pisat, izvaditi rokovnik ili slično, već ćemo dakle opraštati jedni druge. I poznati su vam primjeri Selefa, jeli, kako bi govorili teške riječi jedni drugima, pa kada bi uvidjeli šta su rekli, prelazili bi preko toga. pa vam je poznat slučaj jednog velikog islamskog učenjaka, koji je bio, dakle, Ibn Hubeire, bio vezir, bio je ministar, Doslovno bio je dakle ministar, ali je bio i veliki učenjak. Ibn Hubere čak dakle ima jedno svoje djelo u kojem spominje i džma, jeli, oko kojih pitanja se složili islamski učenjaci. E, jeli, Vezir, Ibn Hubere. Pa se spominje dakle da je on, i pored toga što je bio ministar, imao svaki dan predavanje u mesčidu, u džamiji. Pa je komentarisao jedno fiksko djelo. Pored njega je bio učenik koji je čitao to djelo, a on bi komentarisao. Dakle, kada pročitao određeni detalj, određenu rečencu, ovaj Ibn Hubeire bi komentarisao. Pa je spomenuo jedno pitanje fiksko i rekao po ovom pitanju Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, od ova četiri imama, od četiri meseba, Imam Ahmed je pogodio, Imam Ahmed je zauzeo ispravan stav, dok su trojica imama pogriješila. Pa je tamo jedan iz skupine učenika ili, ili šehova koji su također bili tamo i slušali njega, ovog vezira Ibn Huberu, ustao i rekao, nije Imam Ahmed, nego ima Malik. ima Malik je pogodio u ovom pitanju, a trojica imama Ebu Hanife, Šafija i Ahmed su pogriješili. Kaže Ibn Hubere, imam Ahmed je pogodio, a trojica su ova pogriješila. Dakle, bitno je ko je onaj pogodio, nije sad bitno ko je pogriješio. Kaže, ima Malik, imam Ahmed, ima Malik, imam Ahmed, ima Malik. I kaže, ja čitam volan knjigu. On čita knjigu, ja komentarčujem iz knjiga, imam Ahmed, ima Malik, imam Ahmed. I na kraju Ibn Huber pukao živac, kaže, životinjo jedna ima Ahmed. Kada je rekao, šta je, kada je shvatio šta je izletilo iz usta, kaže, gotovo, otvori knjigu. Nema predavanja, završava se predavanje. Lasak, kući. Sutra u isto vrijeme počinje predavanje. Talib bučenik otvara knjigu, hoće da nastavi na onom pitanju na kojem se stalo, kada je stani, sinko, stani. Šta je? Pogledajte, a ta isti kojim je rečeno životinju jedna opet došla. Šta mislite da neko nama kaže behime, je jedna, nikad se više ne bi sreli. On opet došao, opet ponizan, smiren, slušao šeha, došao da nauči od njega, jer traži radi Allaha, ne traži od njega nešto. A traži radi Allaha da se popravi u Allahove vjeri. Pa kaže Ibn Hobere, stani sinko. Šta je? Kaže, jučer sam ja, svjedoci ste bili, svjedoci smo bili rekao svome bratu životinja jedna. Čuli ste, znate o čemu je bilo riječ, ja sam rekao. I kaže, neće početi predavanje sve dok on ne ustane i kaže meni iste riječ. O Ibn životinja jedna, ima Malike u Pa ustaje taj, Ebu Mohamed, ustaje i kaže, še, ja sam pogriješio. Ja nisam trebao pred svima tebe da ispravljam. Trebao sam te na samo za uhvatiti i reći šije pogledaj vrace, možda ti se oklizlo, možda si pogriješio, mislim da ima Malik. Kaže, ne, ne, ja sam tebi rekao teške riječi i sad tražim od tebe pred svima da i ti meni kažeš te riječi. I tako je, dakle, potrejalo ko će kome, šta će ko, kome reći, a učenici nestrpljivo, ajde krenuo više, ko to je, riješite to, pa je rekao, jel, ovaj učenik, možda ima on nekakvu potrebu, ispunimo nekakvu potrebu i da se to, jel, završi. Pa ga je pitao, imamo je taj mladić, jel, Ebu Mohamed, koji je vjerojatno bio malikijskog mezheba, li imao nekakav dug, pa mu je šeh li ispunio taj dug, vratio njegov dug i tako je otpočeo. Uglavnom, dakle, pogledajte. Prenosi se, čini mi se od Ibn Mas'uda ili Ibn Abbas, jeli, da je imao ono imamu i stavio je pare tu u imamu. Krenuo na pijacu i stavio tu jeli, pare. Nije, dakle, stavljao u džepove, već je, dakle, tu stavio pare, zamotao i otišao je, sjedio je s nekim ahbabom na pijaci pio čaj, kahu, šta je pio, <clears throat> trebao da pogodi trgovinu, opipao se nigdje para. Nekomu među vremenu ha, izvukao. I šta bi svako od nas uradio tad? Prokletni kvak.